Ovo je mjesec svakog dobra. Ovo je mjesec Kur'ana. Ovo je mjesec našeg ustava muslimanskog. Ovo je mjesec Allahove milosti, to je bila prva trećina. Ova druga trećina je Allahov magfiret u kome se sad trenutno nalazimo. I zadnja trećina je ikum mine mer, oslobađanje naših ratova od džehennemske vatre. Molimo Allaha te barek ta'ala da nas sačuva džehennema i da nam džennet. Ovaj umne, draga moja braćo, ovaj umne ima svega onoga što Allah robojima svojim daje nema blagodati da u ovome umetu nema. Ova ima umet 50 vojski i 50 policija. 50 država. Ovo je umet milijade i kusur. Ovaj umet ima svi blagodati. Ali je ovaj umet Nažalost, sam sebi uskratio dvije blagodati koje su slag blagodati na dunjavu. Ovaj umet nema bratstva jedinstva, draga moja braćo. Ovaj umet, pored tolike snage i moći, trebao bi da bude predvodica svih ostalim umetima. Ali ovaj se umet svađa. Ovaj umet diže oružje. I verbalno i bukvalno ratuje jedan protiv drugog. Kao da je Allah Čelešanu naredio da se muslimani mrze. Kao da je Allah Čelešanu naredio da se muslimani razjedinjavaju. Kao da je Allah naredio da se muslimani preziru, da se ogovaraju, da jedni proti drugi spletkare, da se izdaju. Kao da smo naopako objavu shvatili. A upravo je suprotno tome. Allah konstantuje pa kaže innama al-mu'minuna ikhwa. Zaista su muslimani braća. To je nakon imana. Jedno samo da očekivati, ne može drugačije da bude. A mi vidimo na pozornici da nije tako. Šta se to dešava? Jer nam to bratstvo poslalo Jesmo li se to zaštitili slama? Jesmo li se to zaštitili bratstva? Jesmo li se to zaštitili jedinstva? Ako nam se zgadilo ono bratstvo i jedinstvo koji je prokletnik, Josip Broz studio, sad nam se smije zgaditi bratstvo i jedinstvo koje dolazi za Allahove čitanke. ako želimo da budemo nasredni, ako želimo da budemo ugledni, ako želimo da se u nas kao umne slupire, Juširu i Velina Bilbenan, da se jagulicama upire u nas, nema nam druge, nego da se okrenemo jedni prema drugima. Pogotovo u ovom mjesecu svakog hajrata ako se muslimani ne zavore u Ramazan, kada se svaki dan više puta viđaju. I zajedno ja ostavlja tri, tri većata klanjaju. I zajedno jedu i piju. I pružaju razne prilike jedni drugima. I bogati se, to se sa siromašima davajući zekijat. i hraneš i gladne, kada će onda ovaj umet doći do bratstva jedinstva? Vidimo na čitavom dunjavuku da smo predmet ubijanja, proganjanja, zatvoranja, obsluživanja, podvaranja, uketavanja i smijavanja. Imaš osjećaj na kraju da mi stvarno nemamo vjeru. Imaš osjećaj na kraju kao da ova naša vjera nema izlaza. Kao da ona zadlubljuje ljude, razjedinjava ljude. A naprotiv nije tako ili nije pogrešno ovu vjeru da razumijemo. O ovim činjenicama ne treba puno govoriti kada ih svi znamo. Ja bih se odlučio za rješenje. Kako izaći iz ove situacije? Svako voli da je jak. Svako voli da je napredan. Svako voli da drugi od njega kupe. Kako doći do te pozicije? Kako da budemo kutum hajde umeti u Da budemo najbolji umet koji se pomješao s ljudima. Znači, drugi nam ništa ne mogu, a mi možemo da djelujemo na drugi. To će doći samo od onog momenta kada budemo razumjeli ovaj tim, pa ćemo pokušati naći rješenje za ovo stanje, ove probleme. Danas čitajući suru Al-Hajj, a počinje sura Al-Hajj te Allah te bare te motara prijeti sudnji danu i kako će ljudi na sudnjene danu biti u nezavisnoj poziciji. Tarahum sukjara, lamahum bit sukjara. Misli da su pijani ljudi na sudnjeve danu, jer pijan čovjek nikako da normalno stane na obe noge. Ova mamo zibera upisa. Vidiš da su pijani, oni nisu pijani, nego je Allahova kazna žestoka govori Allah u sudnjeme danu, da znači, će toga dana majka koja je trudna pobaciti svoj trud od strahote toga dana, dana. i djete će pobjeriti i to se će samo govoriti nesti, nesti, šta će biti sa mnom. A završava Allah tebareke wa ta'ala suru al-hajj, dajući umetu rješenje. Jer vi znate, draga moja braćo, da je hač kao obre. Šta simbolizira hač? S jedne strane simbolizira sudnji dan. Stajanje pred Allahom te barite mu ta'ala. Nemaju bogataši neki poseban hlad. Ne mogu oni doći kad oni hoće. Ne mogu oni da zabirati kakvi će biti prožili na sudnjeme danu. Pa se vidjeli hađije svi u istini hranima. Svi na isto mjestu na arefatu se moraju okupiti. Nema hađa bez arefata. Pa je to simboliziranje sudnjega dana i stajanja pred Allahom te barake wa ta'ala. Da čovjek svati da je na kraju mu ništa ako nema vjere. A ako ima vjeru da je, onda sin Ibrahima, ali se razu od stran, našeg oca, koji je bio na milletu, ova kjana mi na mušrikin i nije bio od mnogobožaca. A šta nam još simbolizira hač? Zar nije hač velika, velika, veliki simbol jedinstva muslimana? Došli Arapi, došli Perzijanci, došli Turci, došli Bošnjaci, Albanci. Tolike nacije, toliki jezici, svi na jednom mjestu, klanjaju za jednim imamom, slušaju instrukcije jednog čovjeka. Pa kada to insan pogleda, samo se divi i razvije, šta može ova vjera? I zato nam Allah se hvala kevo ta'ala u sudjen hač daje rješenje kako da izađemo iz ove situacije i da budemo jedinstven umet kao što smo samo na haču i u istoj gazarobi i u, u preokupaciji zajedničkoj, tako da budemo čitava svog života, jer nam nema sreće ni na dunjavu tu ni ahiretu. Vi znate da u suri al-Hajj se spominje dva puta sreće tu sirale. Sreća kada se treba otići na sreću. Ona je mu steha, pa na nebi izgubili vrijeme, nećemo na nas svi ići. Ići na sreću. U njoj Allah se bar je od dana se obraša vjednicima, pa kaže ja i joj hrvina amen u kjavu, u vrstu čudu, va'budu rabbekum, va'budu hajrata la'allekum tuflehoni. O vjednici, činite ruku i obavljajte sreću, obožavajte svog gospodara, Činite dobra djela da bi bili spašeni. Evo mi smo ovih dana u prilici da vidimo kako to mi činimo ruku. Jer to ruku u kojim je zadovoljeno Allah te vara djevo tada. I na kraju krajeva, kome činimo ruku? Kome se to naklanjamo? Jer to stvarno Allahu te vara djevo tada. I hoćemo li s tim Allahovo zadovoljstvo? Ili se uzvaramo ljudima i sistemima? Sestra, evo ovih dana imamo teravije. Vjerujte mi, draga braću, da se ja bolim za sebe za svoj narod u pogledu teravija. To su fitness namazi da Allah sačuva, često. Ovaj Kur'an je poslanik, kada je sada to sada, dva puta treći brilom ponovio u Ramazanu. Ebu Hanifa je svaku noć slušio Kur'an na teravih namazu. Na A Šafija je učio dva puta hasmu u Ramazanu. U namazu, jednu po noći, a jednu po danu. A mi proučimo jedan ili dva ajeta. I hoćemo rješenje za umet. Ne možemo da stojimo pred Allahom te bareke wa ta'ala. U ovom danu ili ovim noćima u kojima će biti Lejnetul kadru koja je bolja od 83 godine stajanja u namazu ali hoćemo rješenje za umet. Hoćemo da Allah Želešanuhu u jedini pomogne ovaj umet, a mi smo neozmini u pogledu rukua. Krađemo od svog namaza, poslanik Ali Salatu Vesalam kaže, znate li koji je najveći krativac? Kaže onaj koji ukrade od svog namaza. A ovo što mi imamo nije krađa, često nego je ovo upropaštavanje namaza. Jer čovjek ako se ne spiri na ruku, nema od namaza ništa. Čovjek ako paste pravo to patka, nema od svog namaza ništa. Nego je Ajša radi Allahu ta'ala anha provjeravala na sveši šta je bilo sa Muhammedom sallallahu alaihi wa Da nije umro. A nije morala provjeravati njegove noge. Stavne su govorile da su otekle ostajanja pred Allahom te barake u ta'ala. Ne bojte se da će. Medicina je dokučila da čovjek kad stoji u jednom mjestu ne pomiče se, tek nakon dva i pol sata počinju oticati noge ako čovjek nema pripreme da stoji. A mi ne znamo da ima na Balkanu neko da klanja teraviju dva i pol sata. Nego znamo da imamo 15, 19, 25, 27 minuta Kao da je to maraton pa ko će prije. La haula wa la kuvvete illa billah. Dalje nam Allah će nešanu kaže وَجَاهِدُوا بِاللَّهِ حَقَّ جِهَادِ I borite se na Allahovom putu istinskim džihadom. Znači, zalažite se na Allahovom putu. Dajte svoj im, imetak. Dajte svoj život. Dajte riječ istine. Ako želite rješenje ovome ummetu. Uvešte bak uva džara reku bit bini min harač. Allah vas je odabrao. Mi smo posebno odabrali da Allah žele šanu. I ništa nam Allah u vjeri nije učinio teški. Sada kad je pravio peticiju kod milijade i kustog muslimana i pitao li zašto ne sanjate pet vakat namaza, zašto se ne držite islama, budite iskreni, jer to ne vera islam. Veće la avlova da kuvete i da bila, to je najbolja vjera. Ali izgleda nam malo teška. Allah tvrdi Oma žara reko bi bili min harač. Ništa vam uvjeri nije učinio teški. To je uživanje i ljepota. Milleta Ebihum Ibrahim. Ovo je millet vašeg oca Ibrahima. Uve sam mako muslimine mi kabrovi u mihada. On vas je Allah Žetašanuhu nazvao muslimanima još prije i sada. Niste li nikad bebe habije niste li nikakvi teroristi, niste li nikakvi van zemaljci. Vi ste muslimani, tako se ponosite sati i nema drugih prefiksa i nadimaka. Tako vas je Allah nazvao još prije. I sada, lijekunar na sudu alaikum šehida. Lijekunar na sudu šehidun alaikum. Da bi poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa ako ne budete imali srcu kako treba i ruku kako treba i Allah obožavali kako treba i vodili žihad na Allahovu putu kako treba i ne budete se u ovoj vjeru lijepo osjećali, uživali, bit će poslanik ali sratu od sratu. Dokaz protiv vas od sudnjene danu nije vam onda objavio teretnu vjeru. Nije Allah Đelešanu u poslao teretnu vjeru nego vjeru blagodati, užitka, lahkoće. Da bi poslali kad je sve lako osram, bio dokaz za ti vas, ako ne želite ovaj ugovor. Ko se kunu šuheda arim nas. A da bi vi bili dokaz za ti ljudi, morate ljudima objasniti, kazati ne potove vjere, ne smijemo se ponašati kao što se danas mnogi ponašaju. Kažu, drži ga da plaće, a ne objašnjavaš mu vjeru dok je u rahatnotu. I onda kada kaže čovjeku, idi usne otec, da bi klanjao svoje zavi ženazu, a on kaže, hoća koliko to košta, gdje će ja to kupi? On misli, ja ti to kupio ne ide na Zato što mu niko nije objasnio da ne može bez namaza musliman biti. Da se musliman zove onaj koji je predan Allahu Želešanu. U protivnom imamo danas ovo što imamo. Imamo da se ljudi zovu muslimanima, ali ponos ono će Afganistan da ratuju protiv muslimana. Ponos da gledaju kako će izdati muslimani, Odličemo se jedni drugi. Arabska poslovica kaže U kiltu rizena u kira je rijeku ebjom. Pojedan sam kada je pojedan bijeli vuk. Dvorica se odgovarala prirodi, jedan je bio bijel. Pa su rekli, ne možemo mi, napadaju nas, lovci. Mi se njega moramo odreći da bi svoju statistu i glavnicu sačuvali. Pa je pojeden bijeli mu ubijen. A zatim ovaj drugi, pa kada je treći bio proganjan, on je kazao ove velike riječi. Pojeden sam ili ubijen sam, onda kada je ubijen bijeli mu. I ti, dragi moj, da se budeš da on bježao od mene, ili ja bježao od tebe. Sudbina nam je zajednička. Ona je srbu da Ankele ولن نصار حتى تتبع ملتهم ni židovi, ni kršćani, nikad, nikad, nikad, volem nikad za budućnost, za nebeda, neće s tobom biti zadovoljni, dok i ti ne budeš ili židom, ili kršćan, ali budeš iskren u tome, provjeravat će te. Nikada sa nama neće biti zadovoljni, pa šta nam onda ostaje? Ostaje nam, kako kaže Allah Žemršanu, salata wa وآتوا الزكاة da obavljamo nama, ne da samo obavljamo. Kur'an je braćo precizan. Obaviti nama znači ne znam ni koliko sam rekiata obavio, bio sam negdje u namazbi na teravi, ali ništa nisam hajrovo duhovno, nisam napredovao. Wa arminu svoga, uspostavite nama. Uspostaviti nama znači izaći bolji posle namaza, davati zekijati, ovo je draga moja braćo, vrijeme zekijata posebno, Ramazan, kada ako bude uradio jedan fard, kao da uradio 50-70 fardula mimo Ramazana, posebne nagrade, kod Allaha te barake wa ta'ala, pa zašto oni koji imaju i koji moraju da znaju da u njihovom imetu koji prekoti imaju pravo osam kategorija ljudi, to nije tvoje, to je Allahovo, jer ćeš u protivno biti ponižen, pa ćeš ti nekome drugom davati pored i džiziju, kao što danas muslimani daju i ponizni su i poniženi pred drugima. Wa abasimu billahi hula na udakom i čvrsto se držite Allahova užeta. Allah onda kao da je ovo sve prije toga kazano da bi došli do ovoga. Kako će doći jedinstvo? Ovo je jedan od puteva da se držimo na maza kako treba, da se črtujemo za ovu vjeru kako treba, da razumijemo ovu vjeru kako treba, da obavljamo namaz kako treba, da dajemo zekat, jer je to Allah naredio. I e onda će sami svi doći zlago stanje džene sa dunjavuku. Doći je bistvo muslimana za koje mi vapimo. Huvame u narkom, on je vaš zaštitnik, pomagaće vaš Allah za mrešanu. فنعم المولى ونعم النصير ديما لي الله zaštitnik i diva li je Allah pomagač diva ako budete kako treba muslimani pomoće vas Allah će dešanu ne bojte se Allah će vas zaštititi ne bojte se Allah će vam dati na sve u vas kupili i vidjet ćete blagodati da će drugi ljudi kusati na vrata i tražiti je posle ove vjere sad nismo svjedoci svaki dan ulaze Francuzi u islam, ulaze Njemci u islam, ulaze Italijani u islam, ulaze Japanci u islam, ulaze Kinezi u islam, a Božnja se nešto još misli. Misli kutim. Hoće još uvijek da bude neopredijenim. Opredijeni se Božnja, dragi. Ili budi musliman, to čekića, ili budi vlast. Pa čekaj sudnji dan i čekaj kada će Allah Želešanu kazati je ume na ne i džahenneme halim teresti. I kada kažemo džahennemu, jesi li se napunio? Progovorit će džahennem. Halim mezid. Ima li još mjesta? Ima još mjesta u džahennemu. Zato molim Allaha tebareke wa ta'ala da ne budemo od onih za koje kaže Allah subhanahu wa ta'ala.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 Oni imaju srca. Čaba im govori, samo kaže šta ovo ovaj govori. Misle da je svaki govor protiv njih, da nije njima u korist. To su zapečećena srca ili bolesna. Oni imaju srca, ali sa njima ništa ne razumiju. Imaju oči svaki dan gledaju Allahove blagodati, ali sa njima ništa ne vide. Imaju uši, ali sa njima ništa ne čuju. Oni su kao noje. Kolo mi gleda na stari hađija na džumu. I gleda u mene. Gleda. Pa nakon toga došao u kući. I to je dokaz da je sad čovjek može zapamtiti. Pa je okupio svoju čelja i rekao, porodica moja, Ja sam star čovjek, inženjer sam, mašinski. 50 godina sam mislio da je magrat najmuća životinja, najkuplja životinja. Pa sam kaže, našao da je noj najkuplja životinja. Ali kaže, opet sam sebi rekao, čeli moja koja je u Kajru završila, ima li kakva sura u Kur'anu da se spominje da nije hođa odekle i da nije hođa šta iz svog rukava izradio. Pa je rekla, babo, ima sura el en'am, ne noj, nego nojeva ima. Imaju milioni ljudi ljudi. I oni su simbol noja koji je najgluplja životinja. Kada? Ako imaju srca, ništa ne svataju. Imaju oči, ali ništa ne vide. Imaju uši, ali sadima ništa ne čuju. Volim Allah, te bareke wa ta'ala da ovim lijepim danima pomogu izdane muslimane. da ujedini naše satove u i naše ibadete, da nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti sve naše grije, oprosti našim roditeljima i da nam bude milosti na sudnjeme dana puru kao li hada ustafira li u nekom stavfiruhu, innahu huval gafuru rahim. الحمد لله رب العالمين الملك المبين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين Muhammed ibn Abdillah, sallallahu sallamu alaihi wa ba'a. Draga moja braćo, ostala je još ova završnica Ramazana u kojoj su finali dobra. Pa se pozrudite, nemojte biti lijeni i ovo nije mjese cijela i pića i držanja. Ovo je mjese zladovanja od svega, a i od hrani od pića. Da ostavimo sve ono što je Allah zabranio ovome mjesecu kako bi odgojili svoje duše i na Bajran imali zaista razlog da se veselimo, da nam Bajran bude pun. Mi često čujemo kažu ima tamo neki praznik, ima praznik, ima dan koji je prazan od hajra. Samo ima u njemu šabra. A naši bajrani trebaju da budu puni od kolača do dijareta, do lijepog osmijeha, do veselja. Jer je to rezultat onoga što smo posijali i poželi i obrali u ovim lijepim danima.